Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ։ Հայկական զինուժը պատվով կատարել է իր արչև դրված խնդիրները։ Արցախի պաշտպանության բանակին առընթեր կանանց խորհրդի անդամներն այցելել են դիրքեր։ Արցախը պատրաստ է աջակցել Զահալո տրաստի գործունեությանը։ Եվրոպական խորհրդարանի շվեդ падգամավորն այսօր հանդիպել է զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Ստեփանակերտում երիտասարդներին աղեբլիտներ են բաժանվել։ Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Կարո Փայլանը դեմ է արտահայտվել Աֆրինում Թուրքիայի ռազմական գործողությանը։ Հայտնի են օլիմպիական խաղերին մասնակցող Հայաստանի դահուկորդների անունները։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հունվարի 21-ից 27-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 2000 գրակոց։ Բացի հրադադարի ռեժիմի վերոնշյալ խախտումներից, հունվարի 25-ին ժամը 2-ի սահմաններում շփման գծի հարավ-արևելյան հատվածում հակառակորդը ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Պաշտպանության բանակի դիրքապաստորաբաժանումների կանխարգելիչ գործողությունների արդյունքում ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները հետ են շպրտվել։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Նույն աղբյուրի համաձայն հունվարի 22-ից 26-ը Պաշտպանության բանակի բոլոր գումարտակների եւ դիվիզիոնների հրամանատարների եւ նրանց տեղակալների հետ անցկացվել են հրամանատարական հավաքներ, որոնց նպատակն էր բարձրացնել մասնակիցների հրամանատարական ունակություններն ու մասնագիտական գիտելիքները, կատարելագործել մեթոդական պատրաստության աստիճանը, դաշտային վարժվածության մակարդակը։ Երեք Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում տեղի ունեցել Պաշտպանության նախարարին կից կոլեգիայի նիստ, որի ընթացքում ամփոփվել են 2017 թվականի արդյունքներն ու նախանշվել ընթացիկ տարվա հիմնական անելիքները։ Հայկական երկու հանրապետությունների զինված ուժերի փոխգործակցության եւ գործողությունների համադրման շրջանակում նիստին մասնակցել են նաեւ Պաշտպանության բանակի հրամկազմի ներկայացուցիչները։ 2017 ուսումնական տարվա մարտական եւ զորահավաքային պատրաստականության, մարտական հերթապահության արդյունքների եւ առաջիկա աներիքների վերաբերյալ հաշվետու զեկույցով հանդես է եկել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը։ Զեկույցներով հանդես է եկել նաեւ պաշտպանության նախարարի տեղակալները։ Ամփոփելով 2017 թվականը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն ընդգծել է, որ հայկական զինուժը պատվով կատարել է իր արժև դրված խնդիրները, ընդ որում կյանքի են կոչվել մի շարք նոր ու բացառիկ ծրագրեր։ Նախարար Սարգսյանը շեշտել է, որ 2017-ը հատկապես կարևոր տարի էր պաշտպանական ոլորտին վերաբերող օրենսդրությունն ամբողջությամբ վերանայելու եւ զինվորական ծառայության ու զինծառայողի կարգավիճակի մասին նոր առանցքային դրույթներ սահմանելու համար։ Հավասարաչափ տարբեր ոլորտներում է խնդիրներ լուծում այս ծրագիրը։ Սկսած զսպման համակարգի ձևավորումից, ավտոմատացված կառավարման համակարգերի ներդրումից եւ կապի համակարգի արդյունավետության բարձրացումից, արժանինքների եւ քրտական չափանիշների վրա հիմնված անձնակազմի կառավարման համակարգի ներդրումից, ռեսուրսների արդյունավետ եւ թափանցիկ կառավարման, մրցունակ եւ արդյունավետ ռազմաարդյունաբերական համալիրի ստեղծման, զինվորական ծառայության այլընտրանքային լուծումների ներդրման, զինծառայողների սոցիալական ապահովության գործում ընթացակարգերի ներդրման, բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման եւ մեր արտաքին կապերի ակտիվացման եւ դրանց արդյունավետության բարձրացման ուղղություններն են հիմնական մեր վերծրած ուղղությունները զարգացման արդիականացման ծրագրի շրջանակներում։ Վիգեն Սարգսյանն իստի մասնակիցներին տեղեկացրել է, որ բանակի արդիականացման 7-ամյա ծրագիրն արդեն պատրաստ է եւ ներկայացվել է երկրի ղեկավարին։ Այն նախատեսում է զինված ուժերը հասցնել նոր ու բացառիկ մակարդակի։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայկական բանակի կազմավորումը սկսվել է առանձին վաշտերի ձևավորումից, որոնք զբաղվում էին Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում բնակավայրերի պաշտպանության կազմակերպմամբ։ Այս մասին ասել է ռազմական փորձագետ Վաղարշակ Հարությունյանը։ Ըստ նրա Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նախարար Վազգեն Սարգսյանի կողմից հատուկ գնդի ստեղծումը Հայաստանի հատուկ ստորաբաժանումների ձևավորման սկիզբ դարձավ։ Վաղաշակարությունյանի խոսքով Ռուսաստանի հետ ռազմական դաշինքի շնորհիվ այսօր Հայաստանը տարածաշրջանում ունի լավագույն հակաութային պաշտպանության համակարգ։ Արցախի պաշտպանության բանակին առընթեր կանանց խորհրդի անդամները հայոց բանակի կազմավորման տոնին ընթരാճ հերթական անգամ այցելել են դիրքեր, եղել են զորամասում։ Այցի ընթացքում խորհրդի անդամները զորամասում ու դիրքերում հանդիպել, զրուցել եւ ճաշել են զինվորների ու սպաների հետ։ Կանանց խորհրդի անդամները զինվորներին են հանձնել Ստեփանակերտի Խաչատուրաբովյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոցի աշակերտների ձեռքով պատրաստած ծանրոցները։ Կրակովում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ռազմական ռիսկերի նվազեցմանն առնչվող հարցեր այդ թվում նաև հակամարտության գոտում ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության ընդլայնումը։ Նախարարները սկզբունքորեն համաձայնել են միջնորդների պատրաստած փաստաթղթի հետ, որը կանոնակարգում է լրացուցիչ 7 դիտորդների գործունեությունը։ Այս մասին ասել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Իգոր Պոպովը, մեկնաբանելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների Կրակովում կայացած հանդիպումը։ Մենք ակնկալում ենք ճշտել կողմերի դիրքորոշումը փետրվար ամսվա առաջին տասնօրյակում կայանալիք մեր երյակի այցի եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հետ հանդիպումների ընթացքում, հայտնել է Իգոր Պոպովը։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վարժողովի նախագահ Գեորգի Ցերեթելին մտադիր է այցելել Հայաստան եւ Ադրբեջան։ Ելույթ ունենալով ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի նիստին նա նշել է չլուծված հակամարտությունների մասին։ Ցերեթելի նաև հաստատել է իր աջակցությունը գազམ་ակերպությունում Իտալիայի նախագահության առաջնահերթություններին։ Արցախը պատրաստական է Եվրամիության հետ համագործակցության հարցում ուղղված Արցախում ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնմանը։ Այս մասին հունվարի 26-ին Եվրոպական խորհրդարանի շվեդ պատգամավոր Արտաքին հարաբերությունների անձնաշողովի անդամ Լարս Ադակտուսոնի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանը։ Հանդիպան ընթացքում արտաքին գործերի նախարարը ներկայացրել է Արցախի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները, մասնավորապես Արցախի միջազգային ճանաչման եւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման գործընթացներում առաջընթացի ձեռքբերման ուղղությամբ ձեռնարկող քայլերը։ Նույն օրը Մասիս Մայլանն ընդունել է Զահալո Տրաստ ոչ կառավարական կազմակերպության Արցախյան ծրագրի ղեկավար Մայքլ Նյուտոնին։ Կողմերը քննարկել են մի շարք հարցեր Արցախում մարդասիրական ականաձերծման ուղղությամբ կազմակերպության գործունեության, մասնավորապես առաջիկայում նախատեսված ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ։ Երկորյա այցով Արցախում գտնվող Եվրոպական խորհրդարանի շվեդ պատգամավոր Արտակին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Լարս Ադակտուսոնը այսօր հանդես է եկել Մամլո Ասուլիսով Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Եվրոպական խորհրդարանի падգամավորի գլխավորած պատվիրակությունն Արցախ է ժամանել ՀՕԻԴ-ը Հայդատի Եվրոպայի հանձնախմբի նախաձեռնությամբ։ Հանձնախմբի ղեկավար Կասպար Կարապետյանը լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց, որ Արցախի անվտանգության բարձրացման խնդիրն առաջնային է իրենց համար։ Մեր շատ հիմնական աշխատանքն է շփման կոդի վրա, շփման կիջի վրա դեղատրվելը ԵՀԿ Մինսկի խումբի նախաձեռնությամբ եւ Եվրոպական միության ճնշումով անվտանգային համագարկին βορβιτίες του και βορούγκο με το ζει ζήνα τα Եվրոպայի խորհրդարանի падգամավորի աշխատանքային ծրագիրը բավական հագեցած էր։ Երկու օրվա ընթացքում նա հանդիպումներ է ունեցել երկրի նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի, մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Չնայած իմ այցը ոչ պաշտոնական է, բայց այն շատ կարեւոր է Արցախի մասին ճշգրիտ տեղեկատվություն ստանալու համար, ասաց Լարս Ադակտուսոնը։ Նրա խոսքով այսօրինակ հանդիպումների արդյունքում է հնարավոր դառնում Եվրախորհրդարանում ճիշտ որոշումների ու բանաձևերի ընդունումը։ Նրան հետաքրքրող Հեղափոխվող հիմնական նյութը եղել են համանadrական բարեփոխումներն ու ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության նրբությունները։ uh, Ես գիտեմ, որ ԵՀԿ-ի Մինսկի խումբը իհարկե այդ գործընթացը ղեկավարում է, բայց կարծում եմ, որ ընդհանրապես մենք եվրոպացիներս պետք է ավելի ակտիվ դեր խաղանք խաղաղության տարբեր այդ նախաձեռնություններում, որպեսզի երկխոսությունը ավելի ակտիվ եւ լավ ընթանա։ Իհարկե խաղաղությունը եւ կայունությունը շատ կարեւոր է այստեղ ապրող մարդկանց համար, բայց նաեւ այն կարեւոր է եվրոպացիների համար։ Պատվիրակությունը Եվրոպա է վերադառնում դրական տպավորություններով, իսկ թե որտեղ են ներկայացնելու իրենց աշխատանքի արդյունքները, դեռևս դժվարանում է պատասխանել։ Դեռևս շուտ ասել, կոնկրետ ինչ տեսքով կօգտագործենք այս տեղեկությունները, որ ստացանք, բայց կարող եմ ասել, որ մենք հավանաբար զեկուցում կգրենք եւ ես ընդհանրապես շատ ակտիվ եմ սոցիալական ցանցերում, գրինգի դա Facebook, գրինգի դա Twitter, այսինքն տարբեր հարթակներում մենք կարող ենք դա հավանաբար հրապարակել։ Հայդատի Եվրոպայի հանձնախմբի ղեկավար Կասպար Կարապետյանը խոստացավ, որ այս տարվա գարնանից ձեռնարկելու է միջոցառումների շարք ուղված Արցախի միջազգային ճանաչմանը, հատկապես որ հայ ժողովրդի համար կարևորագույն իրադարձությունների հոբելյանները նման առիթներ են ստեղծելու։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Անցած տարվա սեպտեմբերից Կարվաճառում գործում է ռոբոտաշինության խմբակ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Շահումյանի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը աշխատում ենք ֆրիկադ մոդելավորման ծրագրով։ Սա մոդելավորման անվճար ծրագրերից ամենահարմարն է աշխատելու համար։ Պատմելով ռոբոտաշինության բակի շրջանակներում սովորած ծրագրերից, մեծ հետ զրույցում նշեց Խարվաճարի ռոբոտաշինության բակի ծառաներից Նվեր Ազարյանը։ Խարվաճարի դպրոցում Արմատ ինժեներական լաբորատորիան բացվել է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության նախաձեռնությամբ եւ Գագիկ Սարգսյանի աջակցությամբ։ Այս պահին լաբորատորիայում գործում է երկու խմբակ՝ ավագ եւ ցածր տարիքային խմբերի։ Ցածր տարիքային խմբի երեխաների հետ սովորում ենք ծրագրավորման հիմունքները, ստեղծում ենք խաղեր իրենց տարիքի համար հարմարեցված աղվես ծրագրի միջոցով։ Արդեն մի քանի պատրաստի խաղեր ունենք Մեծ այդ զրույցում նշեց խմբակավար Դավիթ Եղիազարյանը։ Իսկ ավագ խմբի հետ այս պահին սովորում են երաչափ մոդելավորում, ընդգծեց մեր զրուցակիցը։ Ինքնուրույն աշխատում ենք, մի քանի բան արդեն տպել են երաչապ տպիչով, նշեց ավակ խմբի սան նվերը։ Որոշել եմ այս ուղությամբ շարունակել ուսումս, խմբակավար Դավիթ Եղիազարյանի խոսքով առաջիկայում նախագծվում է ավակ խմբի սաների հետ ուսումնասիրել ծրագրավորման ավելի բարդ լեզուներ, ինչը հնարավորություն կտա ստեղծել ավելի բարձր մակարդակի խաղեր ու ծրագրեր, ինչպես նաև նախագծել ռոբոտներ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր Սիրո եւ Երիտասարդության բարեխոս Սուրբ Սարգիս Զորավարի օրնության օրն է։ Ամենայն հայոց կարիգին երկրորդ հայրապետի տնօրինությամբ Սուրբ Սարգիս Զորավարի տոնը հրճակվել է երիտասարդների օրնության օր։ որ. Այդ օրը ժողովրդական սովորույթով փոխինդով լի մատուցարանը պետք է դնել տանտանիքին կամ պատշգամբին եւ սпасել Սարգիս զորավարի ձիուպայտի հետքին։ Ըստ ավանդույթի Սուրբ Սարգիսը պետք է հրեշտակների ուղեկցությամբ անցնի եւ ում մատուցարանի մեջ դրված ալյուրի կամ փոխինդի մեջ թողնի իր սպիտակ ձիուպայտի հետքը, այդ տարի կիրականանա նրա երասանքը։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի համատեղ նախաձեռնությամբ երեք մայրաքաղաքի տարբեր փողոցներում երիտասարդներին բաժանվել է շուրջ 600 աղե բլիթ։ Հավելենք, որ այսօր տոնի կապակցությամբ մայրաքաղաքի Ստեփան Շահումյանի անվան ուղակաձև բուրակում տեղի կունենա ամերիկային միջոցառում։ Միջազգային լրահոսից ադրբեջանցի իրավապաշտպան եւ պատմաբան Արիֆ Յունուսովը հարցազրույց է տվել ադրբեջանական ինտերնետային օբյեկտիվ հեռուստատեսությանը, որտեղ պնդել է, որ 1990 թվականի Բաքվի հայկական ջարդերն ու Սև հունվարը կազմակերպվել են Հեյդար Ալիևի հրահանգով, հետագայում նրա իշխանության գալու նպատակով։ Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության անդամ խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Կարոփ Հայլանը դեմ է արտահայտվել թուրքական զինված ուժերի կողմից Սիրիական Աֆրինում իրականացվող զիթենուճյուղ ռազմական գործողությանը։ Պատերազմին աջակցողներն են պատերազմի հանցագործ։ Ոչ ասեք Աֆրինի պատերազմին, այս հանցանքին մասնակից մի դարձեք, նշել է հայազգի պատգամավորը։ Եվրոպայի քրդերը բազմամարցույցեր են անցկացնում իննշան սիրիական քրդաբնակ Աֆրինում թուրքական զինված ուժերի կողմից քրդերի դեմ ուղղված ձիթենուճյուղ ռազմական գործողության։ Բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել Շվեդիայի, Նիդերլանդների, Ֆրանսիայի, Ավստրիայի, Դանիայի, Նորվեգիայի քրդական համայնքների ներկայացուցիչները։ Արցախ այցելելու համար Ադրբեջանում դատապարտված, սակայն ավելի ուշ ազատություն ստացած ռուս-իսրայելցի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը հարցազրույց է տվել ադրբեջանական Թուրան TV հեռուստաալիքին եւ պատմել Բաքվի բանտում անցկացրած օրերի, մասնավորապես տեղի բժիշկների կողմից ցուցաբերված վերաբերմունքի մասին։ Բլոգերը պատմել է, որ երբ նա ատամնաբույժի կարիք է զգացել, նրա ատամները բուժել են առանց անցկայացնող միջոցների, ասելով թե Հայաստանի Հանրապետության համար լրտեսություն անողներին բուժում են առանց անցկայացման մարզասերների համար։ Ցաղկաձորում կայացել է Հայաստանի դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի նախագահության նիստը, որի ընթացքում որոշվել են 23-րդ զմերային օլիմպիական խաղերին մասնակցող մարզիկների անունները։ Դահուկավազքում Հայաստանը կներկայացնեն Միքայել Միքայելյանը եւ Կատյա Գալստյանը, իսկ լեռնադահուկային սպորտում Աշոտ Կարապետյանը։ Մարզիկներին ընտրել են ըստ նրանց վարկանշային արդյունքների։ Ջիբրալթարում ընթացող շախմատի միջազգային մրցաշարի երրորդ տուրում Լևոն Արոնյան սպիտակներով հաղթել է Սարա Հոլտին։ Երեք տուրից հետո հայ շախմատիստը 2.5 միավորով զբաղեցնում է 24-րդ տեղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, տեղումներ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևելյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն։